Hai hudang-hudang poek juga naing magrib pada hujanan Joe cerek karena pangeras suara tidak ruas kaburitanada Allahakbarallah keraja dingding setengah 5 At pugung lua buburite buka kabeh

barang kop karena kejodek diapkan pisan di tip tehsyarade selamat menunaikan salat subuhnyi atau pu bukan itu tak kuatat dari <laughs>

<laughs> cerita nanti di kampung terhoda di Gunungcinggacu ini teh ngarayap Hai panda di kampung Majalan Terung Karinggani Jalanyapak aya lagunaingna mawar bodas ngapa jalanyapak jungukaji lemur tekara caping iniininya mau mau capekya <laughs> nagin gelap saya pisankeringihan sana janya awakrencucutpedulijun nu penting mepi keempat anu dijuyungelongok anu ngoora si goblo mauwarbonas ada yang nuora

di mana lemahmentanai penjajahy dialah-lah pemuda tadi dicekok supaya bangsa orang terlemah itu pe ah, jauhnya mudah-mudahan eh, tidak inuman cantina kehakanan can tidak pakaian Hai budaya-budayaan dilelap ke dilelap keka urang urang jadi rontok ya Ohiya baju urang sun do <laughs> baru makaikat penanyagan eh, pada asya Pap tete pantas orang sunnahmah baju hidungpangsi maket orang sunnah meronglah pakai pakaian nulian W gerak pakaian budak kwWW gadis gini calna mereet gini baju sem bujabuja dulu dino Wah dicekoke aya aturan budak par SMP OG tamat SMP diintip dewenya pat hmm? salah ba Nah atau bisa diakun fasilitas bisa diakun mah meja belajar ulah bebas budak tadi imah sudah PS uh. poho eh, karena budaya urang negerinya Aiku gitu nama tong boro anak Batur anak dala gue anak dala keta wayangadiakan dimah kalau dijejak goblok Aduh ampun <laughs> ampun Gusti ngomong tinggal bahasa Indonesia Bapak makan apa sih apa ituPMm itu <laughs> aduh makan apa Pak paket daun kaimu apa itu ketinggang grafik pikir dewekdah makan apa itu Pakok apa itu ko padahalil martabat hiji bangsa bisa diukur tidak budayanak budaya guysruksapan bangsa ya budayaaya patulatali peradaban Ari budaya Pakolotna di tiap-tiap daerahnya tak mual aya dinu bakal raket karena rasa manusia bahasaana mual aya dinu bakal apa karena bahasana bangsana tuh kurang Batak kurang Jawa lu aja di di depan adaptasi mulai ngomong Sunnah ngapa bahasa Sun rumah itu Bapakman Bapak dand bahasa dewek tadi datang tehping Pak sal hargagaan sabab naon Pak Bharna bahasa Sunnahluk harungkuhar eh, lo lo pasana dahar tuang ya lolodok mamtetegetk <laughs> lodok lodang daang lobatete ayaah ajang namun apa masayabab cek bahasa cek punkuk undk usyuk bahasa Abikernedak Bapak tuang tuh tadi Bapak ya Ayah nuju tuang padaringan atau tuang itu do nyatu karena kasar

salah meontetepot itu mas doma mana witang kuraksia bad itu salah etap kaun ya itu ayaah nujunga gule mas doma itu

juga belum gimanaang de cangang cangkuang Bu cangkuangmaya laguna tuh cangkuang cangkuang dalam cangku lagi cum

<laughs> 不要的很呢。

buka Boes kekepehan Adu Browes dipahan Hajika Jawa belum ngaai itu Adu belum mencai

nge <laughs> baru aku semua bedatukgang mulinnya mata teblak duit okelin ngoblokjeng

<laughs> eh si siji karpet <laughs> jauh ba belum teh turun di siksi dipakai sama turun dihakan di baik eh, aduh <laughs>

Remek iya ya yang gelut mah. ya kan lawan dari akang aya pika sirieun euy lawan lawan buat ayaah anuh bungga panyakit boson boson boson teh hitut wa gah ngalegngka ngaut oh. awewe gadis mugau jeng batur daerah modern hitut wae daungan ngalegngka teh eh, bujur kilo tete anjing saya sekali nutur tuh ha <laughs> maraban Ja rotil <laughs> eh. kaboneran hanyanyatak itu murahil pangeran kaan ayaah bujang di Saruaya panyakit oh, boson boson A lalaki papan tarik itu tete dut dut dut <laughs>

punya <laughs> eh, eh, eh. barang melang anakak nas dipayaahan buat toong mereka itu deket kepanau pan eh, beneran deh ah, lain pantau urut dibuka pengan dutung pun da dipakai inisiinya itu tutup liangcokan <laughs>

sayanggusiapan pemajikan anak hmm. mama sayangku mayhani Darli tepangi 2 tahun tenPK ulenan kita <laughs> bangsat Ambak diluhur baru kabur diterak makaok-kaso je kenteng <laughs> kabur baru ngomong gil dadumme tadi dengenyai uh, bojo akal

pa-agebalik eh, eh, nubalik di Sumaterabalik oh, di Sumatera rekbalik ke Jawa Barat apa numpak kapal Perry di Bang kauhuni ke Merak numpak kapal nyeberang balik mereka ke Jawa Barat air di tengah laut kalau luar temuatan teh maksional merean ayaang numpe pemanangan laut jajar Madina dek Joww setengah tuh tolong si horeng kantong Namngka laut laut itu kantong-kuring makaning duit 10 juta coko duit nama65 juta jengkuring 5 juta hewan surat-surat penting

hidupki hidup hebat akikiki lain atau kalau baunpedok diking hidup-hidupblok sy ngomong Sy Syun trukening tadi <laughs> sireng lain wanitani ayaun trukenya Tapi kita luas menyentrungin anak. Ampun, kita eh, Karunya nya? Hmm. Khawatir. Assalamualaikum Waalaikumsalam

anu di Pikarido muohnya tan Islam Islam lain agama Shinto Islamnya Islamnya nyaho manwana kalau kopewe Islam lain Hinduun kurang e, Di waktu ajanatenya etak bakapaca oh. maut punya Pangeran ngabejaan itaulohaha kotihi walabutuna Ila waang muslimun jadi sind maulah wa kamaroingasan ayadina jalur keislamannya ho Islam he eh, bollot gini lain isnet Islamnyaing Islam urang rengnyaeta sroj di diisra kunng di keana jungjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nya tadiroti Masjiih Haram Ka Masjidil Akqso salah ulangiku agama Islam maneh maneh masalahk maneh tadi tim Masjidih Haram Ka Bekasi Ka Masjidilsho dirinyanyaak kasihdratu muntaha Ohnya Kadratumuntah lain ke Karamat Jati siar boddo belum Kadratu muntahanya lain munta bermuntahji

cu bisa ka rumpul mane Oh diragaromirad coba tuh nyambung teh boten nyambung goblo eh, di langitkah hiji K2 kalu ka opat kalilima ka genep Kuh tadi na langit Kuh teh penak sareng Nabi Ibrahim

nyaho lagi burok kecap barokah tete bar hahu jadi barokah Allah jadi angkat na te pinuh di tukang dihariup ditukang teku barokah gitu kantos tepang oge di langitkahhiji jarang nabi Adam

kuping hartos pinhelmu jemarku panlar pinuhwasan ettakauran nuhun ditampinya kan na pihak pebaga naingha pun dede pun mang sa

waama ngaranak wada Senlain hobi manci cakap penghisok Najapatikali-kali yaitu syan dimaspun Ariada bisa dakwah Ayo ah, pun anak itutra Yu <laughs> mana hariang dongkap tadi dia siapa perkawis ataujang sono K2 anak perkawis menken perkawis mantai ayat pemaksatan tadi parakesmiingken mangtai gaduh anak lalaki dengan hiji-hijinak

sudah mauurnate sanes kanker sanes tapi tapi pun anaknyaeta kasserang panyakit asmara katarikbirahi Kapenang Asmara Gama nyaeta di tempate aya mawar bodas ayat kemang Malati manawi etacan Ayh bangbara nunyana manawi can Ayh Bang Bar Nunye etak Malati teh padaai dipil dan kepun anak badai ini petik anak dilung putri teh etak Malati teh tuang putri Laras kagungan putra teh istri aww pun anak teh haras <laughs> kacong maksa teh bad yang ngakin sabrapanglamar tak itu Kintenkin pema yangkin sabrapanglamar teh ditampi kita hmm, Ayku bang Bagja sepuh ha <laughs> malahan itu Ad di cita-citaku Kaula Paul teh Hoyonggaduh hincu gitu cocok Samami atauuhsami itu homowi Auna Kaula rek bebesanan jeng Sarwa jengkaula pada pada pandita gitu cek mau mung di mata cancani pengintian seperti di astinaf eh, pada pekannya tadi diuma pun anakaknya murid-murid paras karena komputer para kena pintium obat internet Ulingawatma

bab kelarasan pisan pun anak tete acan Bugas salada pasti jodo pun anak pasti iman kaulama Jawa nangi danpan hari jadi pernikahan tete disanarkan karenahona kolot karena doaaya ungku tapitetepi karena ngalangkungan cinta antawis jinis seorang jenislah <laughs> aya rasa di jalan diga

data Nerat tangan demang data Nerat tangan demana pagullingan ranna de ya Pra

ha kami na douh jadi geningan lagi jonghok majengnyai Haipanasaran imalan jadi ku matu hubburan batalnya hmm, naib menhati baikmakai jago iturimawe tapi wirang kalaus ya kayak

lanjut Bibimak ulannen nuhun nuhun bibi upa mit ya bibi kauura keeng hirupse bibi yak gitu denen hari bibimahnen kamana bay oge mangandapgu nya gitunen te dia alit ku bibi teh

kirarang-kiraranganyo pa anus romping tadijan hingga jajak hingganoman jadi aki-akkilettak oh, itu milik menak Palang Bibi Bibi pengalaman Bibi Umaha Bibilaman kealaman pengalaman an kealaman ku Bibiela kerumur At pikir di kandungjuh bulan kuinung sejarah Bibiker di kandungjuh bulan kuinung terus ditinggalkan maut kunung jadi Bapak bayangkan kunenrup pungsat pahan hidungraga aya jauh kasihndung kalapa hirup kupanyukup gede Ko pamerek dilahirkan umur 2 tahun kadunya geletuk Inung maut dekprihatinku ma Bibi cabe yatim piatu nungang Bibi kuta tangga Allah ngurusnya kapaksa apruk-auka nepi Kak jadi pengamen jalanan untuk a parapattan air lampu merah Ka menangit saper sang gowengangkan hirup dankat turu belimun din di kesreg Una supir Er tepandina lampu merah depan Mar nga lagu mobil butut mobil butut buatanmahula lain menang duit telah dibabukku supirndagukhasiniran maumina butut

tay jangan pengsi Bibi seorang Bibiun punyang saran yang sana tekanan ekonomi Bibi mana pika tekan digawei ke Saudi Arabia aja di TKW hayangbuka rezeki dan pikak itu

Bibi dipangkuk dibawa ke tempat tidur bari surug tadi bi maksudlah cecok dirang sadantah baju bibi tak keunungan pamaggat ngaritlung kas di lebur Batur ngajerit Oke kalah bear tanaga jempe p genongkoy ditawaran berkesan Bibi mandiperkosaku kurang Arab inget waek lebihkhaair Lajeng mesti Dedi Agil. Marukana. Nah, eh. Naon bibi? Jelema jangkung gede maklum. Bulu dada tepinuh atau wan keremet. Awas make helm godeg teh ka dieta. Bobogaan anak wah. si benyang. Spektakuler. Sama si benyang we, penyakitnya banyak. tak gerakan anak neng tersangka orang Arabus disurkanjikan aya ayaah gerakan ente Senok hafal miring Santok Bogopangkong sapintrong lelekjeng jehekecek marmott di lawan takbiku geremlem ngkanya gere ngi dikombinasi kejeng Santok Bogo waduh neng Bibi menker pisan joran pengalaman lebih kak itu tak pengalaman bibiku hirup-hirup aku hirup hayang senang ayambaga rezeki pulah kas silaka Dora Bibi menangan doa ke Pangeran Te Gusti Nya Ab penggebruus kenara eh kajjahanam rumah hirup dengancurun dasar agama tak neng dismput Oke Bibi Mas sampah masyarakat ya

Daeta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi. Apa uninga Neng Banar Doma Dayat? Ah mimiti diperkosa teh ku eta. Aduh, ampun deh, bibi.

atau langosa aya makawinla erai karena nama baik kampung jadi tercemar itu tehukan ayaah je lemak begang-begang datang Kaimah Bibi lunga long pipil manawi Ayh si kaca Bi kenyiikan titukang nang kho Hammpua Bibingkulleng ulah seorang Nu gitu patut era minum Bapak bakal Kaganggu baka Wiwiang di kolong Caang upa Minggu ngadanggu anu jadi anak benang kehormatan anak saatana ngaliwatan hukum ti neng kadek sing hati-hati bak jadi di Sabwir hijitah Aww kalg loba pepotongan BiB de tadi cikoneng aya anu lega tarang buluting sirah karenaaridinton poppotongan bibitah itu bibigelis bibi mengawatsan kan neg Ulahlungi kakak alaman kuneng mau umat gurang anaking jimatki Hai Astra Jingga nawala anup Payus di Pigul kalian yang diiriusku dewek Yaapkah haep jangan nampiluhun karena pebagaai seppu layanuh unyuk cum nggak tansah dia ajeng-ajeng it Pura bokap ngahaturananligi aya pi tansah diajeng-ajeng Buya ayah naon mulung <laughs> syukur dulu kucu sa perkara dewektesono kaduta memang itu aya hal-hal An baris di tepiken anupat Anubas di padung dengkenaan ngenaan hirupe jengngka kehidupan u sappoporemohun Pak sahabatnda orang teh lain asli penduduk tuaritis sanajan ngaku jelemak penduduk Did ke lemur did padahal asli nama orang teh di akhirat asli kurang si konek bojo so tetap Pak eh, kamu lakah asana ciri nanaun ia wujud dituntutku waktu awak di ala kumangsa diri di Ciwitananci Dinahati kurang syaria pemeenang di alam dunya tehji waktu meba Ka Pinangi jengmpa akhir anu Anunghati pe pamungkas raga ditinggal kenyawa he maut pengagaran jadi oh, tadi balik karena pokok yen kurang salahku man manusia anu hirup di alam dunya teh sa bener namacubogaan panjen tinu kagungan orang diur alam naon panjen debadi urang dinya deh day kajbat lamunnyokot karena keterangan yen pangeran mua pati pati gaya genjin je manusia li tipikan ngadian je tiken ibadah kaan jenak hari ini disebut ibadah teh Miwe pegawean Aduh eteta pegaweian teh luyujung skenariona jeta pegaweian teh bakal ngahasilkan salamet nadunya je tuh Linang kurung bukti Kendinawe buti Kendina amal dulu harus di Bat dakwah laon kurang ya gian orang teh datang serrangan datang buligigir balik buligigir diboehan dikunno Iruk wati u temawa ama itu teh ngomong nama umum dari umummah beda absolut nga de ditentang umum lainentang leng ngomongnya

Kapan ama ma'rufnahi Mungkar jadi dia gajah Pake ningken gading mau pae ningken belangna manusapae ningken amal anu HD tagning ama anu goreng karena gajah gadingan mau belangna digading good ah.

bisa rimu pulunggil u lamun napakma tanpa orang merdeka Merka nyore alamukan bisanakmunsu medeka teh amal-amal karruhun-urang Dinamangsa ngerebut kemerdekaan negara Ti tangan jajahat itu pernah bisa ri ci Nah tuh tinggal itu tunggul lupaentul nu tugur di luhur kuburtetenger nu hempak di taman pahlawan en teh lain tutunggul tempat pemunyungan laintetegar tempat pemujaan tapi harirebos beja Ka urang sarrea ya tapi keeluskan bajuang di dalam merdeka ucara karya anu terpunyi ucara karya anu jata jadi realisasi nanti ke mereka antik kurangju ku amal-amal anu HD ulah loba sahur tanpa bukur ulah loba sarita tanpa nyatanda anu penting di zamannyataan Ulah hirup ce kurangrang kal temamah nepi Ka ah jadi anggota NATO untuk jauh-jauh dinyambung penyambungNATO Ma Atlantic treaty organization organisasi pertahanan Atlantik Utara tak NATO dewek mah beda na no action top only lo sahur tanpa bukur lobat saita tanpa nyatanda ada penting maka nyataan sedikit bicara banyak kerja sedikit bicara banyak, kerja tuh pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya Nah, jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh. punyanya dieringati tahun gerayu ngapoin tuh malah memperingati na hurah-hurralernya Haimawi kalaut bahu lagi iniingan dina ulang tahun kemerdekaan tema main rebutan main rebutanrah rebut wa perbut karudukan perbut pangkat perbut jabatan oh, siih siku siih jejak ini Barsa bangsa aya tarik tamang nihhaku sini hmm. aya aneh ayaah nama tibalik jangan dibalik bah makaun urang bajuang pay Posok lebih kakak-tangkapku penjajah Uhana oang dibui dijarijibushi jelegur tem medeka Aika keluartipangguyan step pada ngangkat jadi pejabat tidak dibui nama lain didasi helat dibui

aneh jadi loba pagar makan tanaman dipartemen agama Ayh oknum anungakan duit dana umat abadi pan goblok Bar agama religius anu aya patula fatalalitajeng murah

tinggal di katerangan Mu maneh nykurken karena eteta nikmat kami maka etan nikmat tamah Dehi ngasa balik na manykurken maneh bakaan jogjenghii ajab anu lewih banget ha anya tsunamimah kahuruan mah biji letakma Bannyirmah anginmah ya Pakknyalahkennyalahken Hai nyabongan urang eh, jelemahlemana Tengahgara Rugu bonngan mah bongan Bangkongmontngtudingank dosa jelemah nu dituding Bangkong Bangko demo Bangkong Teder ngayken sidang plenno diantara na beentuk Bangkong koroddok Bangkong Heejomakrukaklemak ke Bangko diantara na Bangkong Oman <laughs> bongan Bangkonggan Bangkong kumaha bongan Bangkong Katca tadi dimanikan bonngan hirup para rohong pas ini tadi dijadikan Bangkong di Kongngkorong kujang Kat ngaj metingan hirup Lobang bokong je nga bohong ditukang karena janji itu bisa nepati hunya nyataai Bangkong di Kongkorong lebihg disebutngrongkengtina hareng heng ku na sabab sababkong masih keeh jero liang bisa cekolot pahala pak tengrem negara labunpangko nga liang Halus yalah Tebungana tilawang jalan ngaran-gararan tilawang kaj jalan san syja menana grelumum ka gelenguh hayngka geleng roda padahal kurang di geleng roda alamnganmbong anak ti lawang jalan cobalah bunti jalan nihkalawang me tehpangko li kek solusi aku kayak negaranya Ha solusikan na jij itu nyamung atau pan solusi ma nuok newakan mobil geningan STNKD etakmah polisi atuh solusi itu jalan keluar tak atuh

bisa bakal nggak wujud di nasagala rupa Wida asa asa tidak otawa Nuesian negaraeta kubudak Angon bisa negara bakal pinangih jengwalluya tapi nummesiian teh kudu kubudak anon heku Bakap aja je para linter itu teh anu bergelar rasional bicara teh itu teh jepa linter dijaikan pemimpin jadikan pejabat teh nupinter hampir te becus kom udah anon ngomong ya ha <laughs> lain ha Budak kangon lucutah kurangcing apa karena ilmu palasippa pala filoso Allah

Ay bener cekelmiah Ayah bener cekpalsah Ayah bener cekumya Hai bener cekuum ce umum kadang-kadang patongong-tomoong jeng cekelmiah contoh nahk umum nah diurang nyarita panonpoek biji di mana cewetan oh. yakinsaudara ceksaha ya umum mungkinrita atau bijhati diwetan tak cek ilmiah mantedah aku dapatici tak bumiui eh kapan rarasaan mau orang tepan Sidik diwetan air ra rasaaan lain rasa jauh

pu nyawang kado hanggang nucakan geraraktan nudeket gera hesan mua jauhtina wujud mualgangtina awak ayat naon jengnya saat tidak wujud urang geraprak gera pangihan ciri rasatantung dirita jauh-jauhtan Ummaksud dianaku apa takmut

on bukti kejelaskanti darisa-se penjajah u jadi baru tak bare jadi bangsan sensitif tekapan kepayaan gini penjajah kemenang sekolah jadi bara rodok Boona jadi kataloyo Rajan pintar kembali nger tak panonpoe bijiti kulon teh Arif Panonepan kehidupan tak kehidupan bangsa urang teh urang ibarat mana gulon tuh mata panonpoe bijiti kulon bangsa orang teges Kabarat Baratan hahargaan Pumaci dolar adat-adatan Puma u Barat pakaian kaha kanan budaya Ka minumm daya kesenian je budaya urang Barat anu ayat gelar di urang Abdul Muntebarimabok

canha kanan bangsa orangsikulu lalu di Hakana hamburger hamburg duit ger pas sehat preken dan King donat hot dog uh malahan di tawaran karedokku dewek barudakna apa itu korodok itu ini mau pu dengan naudzubillahzubila bangsa orangnya Pakyo jadi bahan komoditas ke kampung-kampung ekstasi mangandon sabu-sabu sedangkan pemuda sedangkan pemuda teh subbiaayaken sumpah setahun sekali sumpahpemuda mana bukti tulangmong negara disebut harapan bangsa Adu disebut harapan bangsa mana Hai hmm? bangsa urangnya Paketa hmm, budayaana sudah kena martabat hiji bangsa bisa diukurtina buddayana labun budaya na guys-utanrukak bangsa an budaya Nupang Koltnak di tiap-tiap daerah teh bahasa bahasa tahuang tehgitan bahasa urang pebudayana Balama dan zaman newek DSR bahasa sunat diajarkan unakpusuk basa panjangsi bahasa Wawangs

ha Haiunawe diima dimah itu dimah dalam Insyalah barudak sebenarnya meninggal di keterangan makulu mau ludialarah Yenkabeh dilahirkan kalam dunya dengan keadaan bersihma Inung Bapak ke Yahudi hama barudak tadimah dicekoku PS mau diburuan To oh, main keci bubuyan galah Gatri zonanah sosial impetan orai Orian akhirnya pada PS tong borok makajenggengen anak dalam bisa diatur wayang kalah jejak hai wayangin ka disebutkan kelah dijual gamelan di kilo ri Tawang sudah kalau tadi ulahbutut bangkong na yen bisa I waluya negara tapi nunyicing budak anon bay budak teh lain budak olehlehho tapi ay budak didier yaeta anus Salila nadi Hai nusalila na ngadi ha laun jelemah pinuhku pengabbian lahir kaulaning Gusti batin kaulanning ma Agung takkibab sabab janji Pangeran di dekatterangan memewa ya karena Iya karena bodhu pengabdian hela jadi budap di D Abdi Abdi sababung ngabi mama jauhdapi tulung bener jadi lempeng jeng keterangannya ya karena bunu Hai hmm. Angon Angonna jemati Gustu bisa ngangon hawa nafsulah ngomong sunnah rasul padahal Raul Pangeran teh kantos jadi mudahdak Angon hela ya Pakon etawa nafsu sabab daun mual ayaahluwih beratbatan perang Simanyaeta merangan hawa nafsu anu kawegkukuwangwanghun hmm, Bapakanak juga lagi Bapak batok bulu uji madu

Abdi hanya hmm. tak itu Dek HP dewekte sisir jeng minyak Kadekman le HP pikir jenia Kadek kaangsonan degen biskalawa kurang wetan majono sampeyan sampeyannya nuhun Pakbrai Abi tak itunyang make mikiran Batur usaha maju Batur bangkrut an penting maaihelung n Pak